priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jaunis, un raidījumā priesteri viedoklis kopā ar mani ir priesteris Tadeusz Češlāk. Tadeusz Češlāk. Eh, un eh, prieks, ka esam atpakaļ ēterā, lai aprunātos par sabiedrības aktualitātēm. Un kā pirmais jautājums, varbūt tas tev pašam ir kāda aktualitāte. Kas tevi nodarbina skatoties ziņas? Nu, tagad es eh, domāju ar nemieru. Ar par ko? Skat, par, piemēram, par Sīriju, par, par Grūziju, par, vispār par... par starptautisku situāciju pasaulē. Tāda aizvien dramatiskāka paliek. Šķiet, jā. Un ne tikai um, Grūzijā un Sīrijā, bet arī U Ukrainā aizvien, aizvien tādas sarunas aizvien smagākas kļūst. Jā, arī, arī Ukraina, bet arī Afrikā ilgu laiku nerunājam par, um, par Sudānu. Tur arī ir karš. Jā, bet, eh, bet eh, jā, tā, tas, kas notiek Āfrikā, un, ne, mm. un bats, un, bet tas, kas tur notiek, par to mēs maz informē vispār. Nu jā, tas ir tālāk no Eiropas, un varbūt Vai... Mm, nav tāda liela interese par, par to arī starp klausītājiem un skatītājiem televīzijā. Nu, ne, tas arī, arī laikam, ne tas, kas ir tuvāk mājām, par to jau arī gribas vairāk druscītni parunāties. Bet ko domāt par to Grūziju, piemēram, es, kas tur um, tagad tur es tā skatījos, kaut ko redzēju par to, kad jaunieši jau ir paziņojuši vai skolas un universitātes ir paziņojuši, kad pārtrauc studiju procesu līdz, uh, kamēr netiks uh, noregulēta situācija. Nu, protams, mums ir Ehm, nu, kam ir atmiņa laba, tad, tad var salīdzināt ehm, ehm, to mm, ar, ar Ukraiņas ma Maidanu. Jā, jā, jā. Tas, tas ir ļoti līdzīga lieta, līdzīgie pasakumi, arī ar vardarbību, ar, arī ar varonību, cilvēku varonību, un tādas ļoti līdzīgas problēmas, jo arī, arī Grūzija nav uh, valsts, kurā ir tik viennozīmīgi, ka ir kādi interventi, kāda eh, vara arēja, ka Krievija, kurā grib eh, atjaunot savu impēriju, bet arī paši gruzini, manuprāt, eh, ir sadalīti. Tā ir sabiedrība, kurai nu, daudz cilvēku arī uh, labi nopelnā eh, ar, ar šo, ar, nu, tir, tir, tirgojoties ar, ar, eh, ar Krieviju tagad, kā ne, nu, starpnieki. Nu, ne, nu, par to jau arī tās vēlēšanas viss liecina, kur eh, principā uzvarēja, nu, tie, kas ir pro, pro krieviski orientēti un, un līdz ar to arī sākas viss atceļam, atceļam iestāšanās sarunas un visādas tādas lietas un... Nu jā, un šeit ir eh, kā, eh, nu, divas puses. No vienas puses ir eh, laba nauda un kādā ziņā nu, miers. No otras puses ir brīvība spēlē. Kas mums ir vērtīgāk? Brīvībā vai tāds miers nu, ja? un labklājība. <laughs> nu jā, es jau tā gribēju teikt, nu, ja nav ko ēst un nav no kā iztikt, tad varbūt tās eh, labāk ir... Eh, labāk ir šāda situācija nekā brīvība, un tev nav. Nu, nav eh, ko. protams, ka ne visi tur nopelna šo naudu. Grūzija ir tikai tie, kuri, kuri nu, labi to dara nu, ar, ar Krieviju. Tie, kuriem Grūzija nav bagātā valsts. Tur vienmēr ir dažādas ietekmes, dažādi viņi ir, nu, tur, tur Kaukazā vienmēr ir tā, ka tie valsts, valstīs ir, eh, nu, tikai, eh, kā, nu, tādi reģioni, par kuriem tikai staigā dažādas armijas. No, nu, <laughs> varam teikt tā. Nu, vēsturiski tā bija. No dienvidiem un no <laughs> ziemeļiem. E, tā tad, e, bet nu, ska, skaistā valsts tu esi bijis arī. Es Gruzijā biju, jā. jā, ļoti man patika, ļoti, nu gan tikai Tbilisī biju, bet, bet tik un tā ļoti, ļoti skaisti bija. Nu jā, bet tur e, iztīt daudz, eh, mm, nu tad es eh, dabiskas, dabisko bagatību daudz nav. nav. nav jā. Bet viņi kā starpnieki, arī par, ar naftu, ar gāzi, arī ar citām uh, eh, lietām var tirgoties. Var tirgot, nu tādi tilti, mēs arī šeit Jā. par tiltu visu laiku gribējām tagad uh, sakarā ar Ukrainas uh, Eh, karu mēs esam kļuvuši par tiltu starp ziemeļiem un uh, rietumu Eiropu, vai ne? Nevairs austrumiem un rietumiem, bet eh, ziemeļiem un, un Jā. rietumiem. Uh, un arī tāpat tās viņam, par to jau arī kritizē, un, un man šķiet vakar bija sižets, kā uh, tika analizēti tie eksporta, importa procesi no Latvijas uz Grūziju, kas varētu liecināt par to, ka tur patiesībā laikam notiek ar Krieviju tirgošanās, un, un Grūzija tāds starpnieks tikai šajā visā procesā ir uh, iesaistījies. Nu jā, jā, diemžēl tā ir. Drusku visas sankcijas, kuras, e, kuru veidoja pret, pret uh, Krieviju, praktiski ir uh, tika ap, uh, apietas, apietas jā. no nu, atrada jau jā, citus veidus. Caur, kā. starp citu, caur ar, arī Grūziju un, un citiem valstīm. Kurā... Nu jā, nu jā. Nē, nu tā, tā arī ties, vai ne? Nu, bet uh, vēl viena lieta, kas, ko es tagad nu patās kā, kā pamanīju, ja jau par politiku vai vairāk vai mazāk par politiku, vēl viena lieta, ko es pamanīju ir, uh, kad eh, Amerikas prezidents Baidens ir eh, iedevis eh, piedošanu savam dēlam, kurš tika notiesāts par ieroču. Ar ieročiem kaut kas tur viņam bija, un, un, un, un kaut kas vēl, es tagad neatceros kaut kas, bet tas pats fakts kā tāds, ka daudzu ilgu laiku Baidens solīja, kad nebūs nekādas apžēlošanas, ja ir vainīgs, tad ir arī jāizcieš sots, uh, Bet beigu beigās. <laughs> bet pirms, pirms atvadīties no amata, tomēr nosprieda, ka vajag piedot. Un to pamatoja ar to, ka tur bija ļoti daudz politikas iesaistītas, lai uh, pašam prezidentam ieriebtu vai, vai kaut kādā veidā nodarītu skādu. Un tad, nu, nu Baidens uz šī pamata nosprieda, ka labāk dos tomēr tam dēlam arī. Uh, ar šo dēlu bija nu, te, tā visā visa lieta ir ļoti gara. No gadiem bija problēmas. Viņš kā nu, <laughs> grecinieks, teiksim tā, cilvēks atkarīgs no seksa un no narkotikiem. E, nu, tādiem cilvēkiem ir ļoti viegli iesaistīties ar, ar nu, dažādām mafijām un tā tālāk. Un tur bija problēmas un e, apsūdzēja pašu Baidenu, ka viņš sarga, aizsarga savu uh, dēlu, lai, e, bet īstenībā viņš aizsargā nu, savas intereses. Nu, tā, tā bija nu, praktiski visu viņa kadenci, visu šo Baidena e, prezidentūru, e, protams, arī medijos šeit Eiropā vismaz bija ļoti maz par, par, šo, par šo afēru. Eh, Amerikā vairāk, vairāk runāja par to. nu jā, īpaši tad, kad eh, sākās vēlēšanas, es pieļauju, ka tad, tad ir vairāk daudz paintensificējā, eh, intensificējās uh, viss šīs, uh, šī afēra, kas tad tur ir īstenībā notiek. Bet kāpēc šito uh, tā kā uh, pacēlu, nu, uh, varbūt tās tādā drusku lielākā uh, um, augstākā veidā paskatīties uz to lietu, kas vispār notiek šobrīd. Nu, ka politikai ir grūti uzticēties, ka tu redzi šādu gadījumu. Tad visiem ir gribas kļūt par prezidentiem, lai varētu piedot uh, tiem, kas ir tuvākie un kurus gribas pasargāt vai vajadzētu pasargāt. Vai plašāk runājot, varam teikt, ka tā ir, tā ir politikas liekulība kurā no vienas puses ir ļoti radikāla pret, pret ļaunumu, pret, pret e, netaisnību un tā tālāk, bet konkrēti cilvēki, kuriem ir vara, labprāt e, attaisno e, kādu ļaunumu vai paslēpa vai kā to teikt. Nu, tā, tā ir tā divkosība. Bet tad jautājums, kā jau pie, pie priesteri viedokļa, kā kristietim skatīties uz šādu lietu, kā viņam reaģēt uz tādu lietu? Nu, Šī gadījumā ir grūti pateikt, jo eh, ir runa par dēlu. Nu, varam iztēloties arī kā, kādu mūsu tuvo cilvēku, kurš e, no ģimenes, nu, jā, kuru jā, no vienas jā, puses eh, nu, redzam, ka tas cilvēks nedzīvo kārtīgi. No otras puses gribam uh, viņu nu, aizsargāt no ļauna. Nu, arī no nu, ļaunā tādā, tādā ziņā, ka lai viņš nebeigtu cietumā. <laughs> nu, <laughs> ne, ne, nu, tas jau tā tīri cilvēcīgi arī ir. Ne, tēvs savu dēlu taču gribēs pasargāt. Tie apgalvojumi, ka nē, nē, neko nedarīšu, tādi likās arī jokaini. Nu, jokaini, bet no otras puses tur ir arī tāda smagā politika, es teiktu, tur ir spēlē. Jo e, bija runā par šo Hunteru, šo, šo e, Baidena dēlu, ka tādu starpnieku starp pašu e, prezidentu un, piemēram, ķīniešu cilvēkiem. Nu, ka viņš tur biznesu, biznesu taisīs. Jā. jā, jā. Un mm, arī ar Ukrainu pirms kara vēl. Jā, kad jā. Nu, tur bija dažādas e, nopietnas lietas, kurā nu, praktiski arī nu, tas e, kom, kompromitēja ja? jā, jā, Ameriku jā. kā mhm. tādu, ka varēja tik, e, tik nerūpīgi rīkoties uh, viceprezidents, jo Baidens tajā laikā vēl bija <laughs> <laughs> viceprezidents. Un, nu, generāli runājot, varam teikt, ka nu, arī, arī impērijas, e, impērijam ir e, vai punkti. Un e, ļoti bieži tie, tie punkti ir tur, kur, kur ir vai cilvēki. Nu, tā, tā, var... tā tad nav nākotnes, nav cerības, jo visur jau, kur vien ir, tur ir vai cilvēki un līdz ar to Nu jā, nu, no otras puses, eh, jābūt uzmanīgiem, necerēt pārāk daudz uz, uz kā uh, eh, psalmos ir, neusticēt cilvēkiem, tiem, kuri valdniekiem, tiem, kuriem ir, ir vārā. Mm. Jo var arī korumpēt, tik un tā arī, arī labus cilvēkus korumpēt kādā veidā. Nu, jā. Ja ir iespēja, tad, tad nu, vienmēr parādās arī kārdinājums. Tātad jāapzinas ir, ka ir šī tāda lieta, kad, eh, kā te Dievs saka, vara korumpē un ar pašus labākos var samaitāt, un, bet tas nenozīmē, ka nevar pašiem iesaist, nevajadzētu pašiem iesaistīties arī šādās, šādās lietās, jo galu galā uh, nu, no, paš, no tā cilvēka arī būs atkarīgs, kāda būs tā vara vai ne. Um, ja korumpēts jau iet uz turieni, tad nu, neko jau labi nevar sagaidīt. Bet, jā. jā, ka mm, teica uh, romieši senos laikus, korupcija optimi pessima. Ja e, tā korupcija, tas sam, cilvēki, kuri ir vislabākie, tā elite, un kļuva par par eh, korumpētiem vai nu, samaitāti, tas ir vissliktākā lieta, kura var, eh, var gadīties eh, nu, nu, sabiedrība. No. Mhm. Jo tādā veidā viņi arī iejauno tos, kuri ir mazāki, tie, tie, kuri grib dzīvot kārtīgi, bet visu savu cerību it kā ieguldīja tur uz tiem, tiem lielākiem. Ne, ne uz tiem paļāvās, vai ne uz tiem jā. salika cerību, citiem vārdiem jā. sakot. Jā, nu, jāizvērtē, kam, kam mēs ceram, ne, uz ko paļaujamies. Ejam mazā muzikālā pauzītē un atgādināšu telefonu numurus jums, rādījumā arī klausītāji, ja gribat iesaistīties, uzdodot savus jautājumus, varbūt tās par ko gribat dzirdēt viedokli, tad rakstiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 679, 691, 31 pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Tumsā sāpēzīmī Mātes klēpī atspīd Dieva mīlestība Šķīstā pīlā šana manā tumsā klusā, tik pazemīgi klusā. Izskanēja raidījums Priestera viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm. Sveicināt, sveicināt, rādījumi arī klausītāji. Jā, vēl neizskanēja raidījums, tāda maza kļūmīci tur notika. Turpinam. Šeit es, eh, priesteris Jānis, un kopā ar mani priesteri viedoklī ir priesteris... Tadeuš. Un jā, vēl par kādām aktualitātēm, un uh, Un uh, es jau zinu, arī, ka te devušam vairāk interesē tieši ārpolitiskās aktualitātes un, un lietas un procesi, kas notiekas. Un, un, un es tā domāju, vēl viena eh, lieta, kas, eh, ka, ko es tā esmu pamanījis arī interneto, internetu vidē, un man šķiet tas aizvien vairāk un vairāk pieņemas uh, spēkā, nu, kad tās sarunas par Ukrainu, vai ne, notiek jau trešais gads, notiek karš, Ne, un, un notiek ziemā. Un, un ziemā un, mm. un aizvien intensīvāk ir uzbrukumi, un tur tad nu, spriež gari un plaši par to, kā varbūt tās eh, Putins mēģina, var, cik iespējams ie, ielausties un uz, izdarīt spiedienu, lai labāks pozīcija būtu ar Trumpu, kad sāksies sarunas, varbūt tās <laughs> baidās, ka tiešām Trumps pustraks varētu arī <laughs> kaut ko mēģināt um, darīt tajā visā lietā, bet, eh, bet viena cita lieta, kas, eh, ko arī pamanām, ir par to, ka, nu, eh, vis, nu visi, bet, nu, sāk runāt arī pats uh, Zelenskis ir jau atzinis, ka, nu, iespējams, kad vajag kaut kādā diplomatiskā veidā, uh, vajag panākt kaut kādu pamieru un tad diplomatiskā veidā atgūt tās zaudētās zemes. Uh. Nu, jā, nav iespējas, lai uzvarētu, un var, varam teikt to atklāti, ka šeit nu, fiziski vai militāri ir grūti uzvarēt. Jo nu, tagad ir drusku tāda situācija, kā otrā pasaules, eh, pirmā pasaules kara laikā, kad abas puses tranšējas stāv, un tikai aizvien vairāk cilvēku eh, tur iet bojā. Eh, un vēl vairāk cilvēku arī eh, aizfrontes, ne tikai pašā fronte, bet arī nu, cilvēki, kuri, kuri cieš no eh, tā ziemā un tā tālāk būs, būs tikai sliktāk. Eh, un, bet tik un tā, ar karu, ar militāram nodarbībam tur ir, ir grūti. Kara darbībā ļoti nu, nevienmēr beigsies tā kā otrā pasaules karš, otrais pasaules kar, karš, kurš ar tādu uzvaru. Parasti tik un tā ir traktāti, ir diplomātijā, <laughs> kurā, kurā mm, beidz karu. Uh, Un šeit īpaši, kad situācijā, kur, cilvē, kur, kur var redzēt, tā, acīm redzot, abas puses nav tik stipras, lai uzvarētu līdz galam, tad, tad tik un tā. Nu, jāņem vērā, ka, ka kad būs kaut kādas ka sarunas būs, jā. un, un arī e, sāpīgas sarunas, e, nu tādā ziņā, kad būs jāpiekāpjas laikam e, kādai pusē vai abām pusēm uh, jo netiks sasniegt. Krievija ne, ne, nepanāks uh, savus mērķus, un Ukraina atkal savus nevarēs galu galā īstenot, ka vajadzēs kaut kur pa vidu tam visam beigties. Nu, tieši tā. tā e, eh, problemātika eh, vienmēr ir tādas, ka mums ir it kā, tā kā gru, par Grūziju runājam, par šo, par interesēm un par uh, brīvību. Tas pati ir ar, ar Ukrainu. Starp ambīcijām, lai, lai saglabātu integralitāti, teritorijas integralitāti, un starp realizmu, kā arī tur eh, mēs arī drusku domājam par Ukraiņiem, par, par tādu stipro tautu, kurā pretojas Krieviem un tā tālāk. Bet tā īstenībā nav ir liela daļa cilvēku, kuri runā krieviski, un, bet arī domā krieviski, tā domāšana ir tāda. Tad, tad ne, ne, ne visi tur gaida kādu uzvaru. Visi gaida mieru, bet e, ne, visi ir, ne, ne visiem ir tā. Nē, nu jā, bet e, e, nu, tas jau arī attiecas uz daudzām citām valstīm, tā skaitā arī Baltija, ne, kur ir, ir daļa krieviski runājušie, kas gaida uzvaru vai gaida vēl kaut ko šajā gadījumā, un tas pats arī notiek tur, Ukrainā, ne? Nu, jā, jā, protams. Un aizvien ilgāks ir tas karš, tā, tā e, tas, e, tas e, šķi, puses. <laughs> Jā, tā puses arī nu, var, var to redzēt skaidrāk. Ka, tā kā noslāņojas viena un otra puse, ne? Nu jā, ir problēma arī tāda, ka tie, kuri, kuri bija nu, armijas kodols, runāju par, par Ukraiņiem, tie varoni, viņi jau ir gājuši bojā, diemžēl. Tā ir vienmēr stratēģija runā tā, ka karu saka eh, tie profesionālisti, profesionāli karavīri, bet beigās – karu var beigties e, tikai rezervēs. Rezervisti. Un, rezervisti. Un tie re, rezervistu ir aizvien mazāk. Un, un arī, e, jautājums. arī dezertieri aizvien vairāk parādās, un tā tālāk, pie ko var jau arī saprast pēc trījiem gadiem, nu ko vairs e, vēlēties. Tur, tur jā, tur skaidrs, tu vienkārši ej, ej nāvē palielam. Bet kā, kā saglabāt um, kaut kādu cerību un kā saglabāt, kā palikt nomodā modram, lai nekas tāds neatkārtotos. Tas droši vien arī jautājums, vai lai nekas tāds nenotiktu citos reģionos, jo tagad aizvien nedrošāk, nedrošāk un aizvien agresīvākas tās runas notiek arī no Putina puses un, un, un, un citviet. Tur, tur man liekas, ka pat ar vēlēšanās, tā pati Vācija. Nu, tagad Šalts aizbraucis uz Ukrajinu, izrādīt to labo gribu, kad vajag cīnīties par, uh, par pastāvēšanu un, un kad atbalstīs un tā tālāk. Bet Vācijā uh, viņu nacionālisti jau grib taisīt partijas tai kampaņu, kas uh, balstās uz to, ka viņi izstāsies no Eiropas Savienības. Nu, tāda vesela, vesels apjukums kopumā ir iestājies Eiropā. Nu, vispār politikā, runājot par politiku, kā saglabāt cerību, kristiešu nozīmē, protams. E, vispirms, skatoties uz to karu, nedrīkst e, to mm, nu, skatīties kā e, tādu nu, futbolā kādu maču, ja? Tas nav, nav vienalga, protams, kas uzvarēs vai, vai zaudēs. Bet no otras puses ir tendence, lai skatīties uz to kā tādu nu, tikai emocionāli. Tur jāņem vērā, ka karš vienmēr ir nu, ļaunums visiem cilvēkiem, arī visai Eiropai. Jo tur var mainīties arī tie E, politiskie spēki, arī tā visa konstelācija, visa struktūra, arī, arī Eiropas Savienība. Un, ja skatāmies tikai tādā, kā sporta fani uz to, <laughs> uz to karu, tad, tad varam zaudēt šo perspektīvu, ka tur īsti, e, pa, e, īsti cilvēki cieš un mirst. Un visā sabiedrībā visa tauta, tā, Ukraiņu tauta arī cieš un zaudē savus cilvēkus. Vis, vislabākus, kā es teicu, jau, jau zaudēja vislabākus uh, e, e, karavīrus. Uh -huh, uh -huh. Un tagad rezervisti vairāk negrib mirst. Un e, problēma ir, cik ilgi var izturēt cilvēks tā, tajos, tad, tādos apstākļos. Ja? Un ko mums darīt šobrīd tādā gadījumā? nu, protams, labi, ka, e, ja tā līdzjūtībā e, izteicas nu, pareizā veidā, materiālā veidā, ka cilvēki nav tikai Ukraiņas fani, bet arī var palīdzēt Ukraiņai nu, konkrētā veidā. Tas ir viena lieta. Cita mm, labi ir, ka lūdzamies par šo tautu un par mums pašiem, par, par šeit, par visu šo uh, Eh, reģionu, kur, eh, kurā karš nu, jau ietekmēja pirms, pirms 80 gadiem, vai ne? Un eh, ir cilvēki, kuri, kuri vēl turē šo sliktas atmiņas, tie, tie, tie, visas šausmas, kara šausmas, lai to nu, neatkārtotas. Nu, jā. Tas, jā. laikam, tas svarīgākais. Jā. Un pēc tam uh, vēl nu, jāņem vērā, ka nu, šeit arī spēlē ir, ir dažādas intereses. Tā, kad mēs runājam par Eiropas Savienību, tas nenozīmē, ka nav atsevišķ, at, atsevišķas valstis, kurā, kurām ir savas intereses šī gadījumā. Mēs esam fronte šeit. Bet ir tie, kuri aiz frontes tur mierīgi savu domā, ā, lai viņi rūpētos par to, mēs varam. Nu, tā jau tā par nožēlu, tur jau tā ir tā lieta, kad e, ir arī e, individuālisms, e, arī tāds nacionālais individuālisms. Nu, kas, cinisms. Un, un cinisms, <laughs> un, jā, un tādas lietas. Uh, un galvenais nepalikt, eh, nepalikt tajās pozīcijās. Un droši vien jārunā arī par to, ir, lai cik arī noguruši un apnicis tas viss ir un cik eh, varētu šķist, tas jau ir eh, pāri. Mm, kad ja ziņās nepārtraukt rādi, tad var arī notrulināt tevi no, no, no visa tā kara Ukrainā un, un tā, kas notiek tur. Ne? Bet, bet kaut kā jāsaglabā ir Nu, labi, ka vispār eh, tagad veido tādu politiku, kura ir eh, ļoti konkrētā, par, mm, lai saglabātu mieru. Lai šeit nebūtu tikai, tikai tādi, mm, nedzīvotu Latvijā, piemēram, tikai tādi cilvēki, kuri uh, kuri bēdāja <laughs> vai kas, vai, bet kad, katrā brīdī ir gatavi tikai, tikai bēgt un mm. emigrēt. No nu jā jo tā ir nu, vajuma zīme. Un, eh, mēs zinām, ka tā austrumu mentalitāte ir tāda, ka viņi pieņem vajumu, eh, vajumā zīmi par, par it kā uzaicinā, <laughs> uzaicinājumu uz, uz uzbrukumu. nu, <laughs> jā, jā, jā. Nu, jā kad redz, Diemžēl ir tā. Jā, jā, kad redz, kad redz vājumu, tad jā, tad ir gatavi uh, uh, rīkoties un iznīcināt. Uh, nu jā, tā nedaudz pārspriedām, paspriedām, laiks ir arī iztecējis, pagājis, un ar to laikam arī noslēgsim. Kas, es tā gribētu kaut kādu, no nu, tādu pozitīvo kādu domu arī šajā visā atstāt, lai nav tā, kad uh, mēs te nospriedām, jā, nu kā viss te slikti un tā tālāk ir labas lietas, ir sliktas lietas. Kas varētu būt tā pozitīvā vēsts šajā visā, vai ir kaut kas tāds? Nu, tā cilvēciski runājot, ir grūti atrast tādu, tādu punktu, tādu uh, eh, elementu, kurš būtu ļoti eh, pozitīvs. Bet uh, varam teikt, ka uh, pašās bailes, jo ja nebūtu bailes, tad, tad jau karš būtu tā kā, nu, tre, trešais pasaules karš, ja? Uh, Tagad ir tikai tā proxy war, tādas, eh, tādie kari, kuri eh, gan Sīrijā, gan Ukrainā, gan eh, citur, kuri nu, kādā veidā ap, ap, apkopo dažādas intereses, bet nerisina nekādu, nekādu problēmu. Nu, tas nozīmē, ka varbūt ar laiku cilvēki var saprast vai pieņemt, ka karš kā tāds ir nu, instruments, kurš ir nu, nederīgs, ne, ne, nav kurš nerisina. Ne, nu, kad nonāk līdz tam brīdim, kad ne, ne, netiek risināts, netika, bet, jā. Eh, bet mēs ik pēc laiciņam, ik pēc pārdesmit gadiem esam gatavi karot tik un tā. Tad eh, viena paudze, kas ir sapratusi, ka karš nelīdz risināt kaut kādas konflikts un problēmas, uh, nāk nākošā, un viņai to pašu vajag mācīties no jauna. Viņai nav atmiņa. Nu, kas, nu, visi tā domāja pēc uh, otrā pasaules kara, kad, uh, kad nekad sapratām. vairāk nebūtu uh, nu karš. Nu, jā, nu, jā. Un, um, Nu, mēs šeit, Eiropā, saglabājam šo mieru nu, te, cik, li, līdz 90. gadiem, kad bija Balkānos bija karš. Un pēc tam tagad turpinās. Nu, ik pa brītiņam kaut kas pa notiek. Brītiņam. Bet, nu, vienmēr cekot, tad paturam prātā eh, šo pieredzi, neignorējam to un mācamies no tās. Tas, laikam, ir tas, ko var, eh, var teikt šajā gadījumā. Nu jā, un eh, atjaunot sevi arī, arī tādu mm, solidaritātes sajūtu tādu, un arī, arī tevzemes mīlestību. Jo uh, kad runa bija 90. gados par, par vēstures beigām, ja? ka tas ir visi galds, ja? tagad, tagad būs tikai, tikai labi vai labāk. Tagad redzam, ka bez piepūlēs, bez, bez solidaritātes nav tādas labāk. labāk. <laughs> Nu, ja, <laughs> ja nu, strādā ir. Nebūsim uh, kā mierā rentieri vairāk, tikai tie, kuri būvē mieru, tie, kuri gatavo sevi uz, uz piepulēm, uz uzlūpuriem, tikai tie var, var uh, jā, iegūt šo, šo mieru un uh, Ar to tad arī noslēgsim šo, šo vakara eh, runu. Ehm, tikai tie, kas piepūlis, var arī uh, sasniegt mieru. Paldies, rādījumam, arī klausītāji jums. Paldies ar priesteriem Tadeušanu uz tikšanos nākošajā priestera viedoklī. Paldies! Izskanēja raidījums Priestera viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!